auscultu cae ripetu. Porzio dudecnau. Versagioi accelas profundan lernadon. La cant associo presentis concerton, cun repertuaro de cantoi conatae. Gi dauris du horoin, cae estis tre bela. La gastoi post fino tre varme applaudis. Cai ancau tui poste la gastoi babilis. En rondo amica, ce glasso da vino. Candeloi hodiau farigis ex modai. La flamo candela ja estas dangera dum lumo electra nun ciam haveblas. Cai lumai diodoi imitas candeloin. La lumo candela ja estas tre varma. Gi havas efficon al nia animo. Pro tio ni usas ancorau candeloin. Por crei varmigan etoson en domo. Por ceremonioi candeloi utilas. Por amren contigioi la lumo accelas, la coram cunigion de duge amantoi. Do estas ancora tre bonae applicoi por usi candeloin dum tempo malhela. Nun antau Christ nasco, en nia post Al venas prospectoi por varoi cae servoi. Ni povas electi la uniai desiroi. Set trovi la giuston ne estas facile. Necessas compari qualiton cae presoin. Por netro sen zorge el la monon. Donatsoi gioigu parenzoin, amicoin. Attento, ridetoi, pli gravas ol mono. Nun venos tre baldau tre forai parenzoi. Char ili voyagios tre grandan distanzon, do ili alvenos per avia dilo cae ili passigos in ferioin, en alpa montaro, en vintra peisaggio, cun multe danneggio, en ski ferieio. En niai lerneioi tro multai infanoi, ancora ne regas la lingvon germanan la instruistinoi nun plendas pritio che tiui infanoi ne estas successai en tutta lernado kai ti al enuas char ili ne povas compreni la tascoin la instruistinoi postula subtenon per help instruistoi en classoi tro grandai la politikistoj de dextra partio rifusas cition, char ili ne shatas la exterlandanoin en tutte citie. Sed se ni ne solvas citiun problemon, ni baldau ecavos sociaen conflictoin, cae tio detruos la ordon socian, Ciu vole, ne vole. Ni devas investi. Suffice da mono. Por ciui infanoi. La dextrae partioi constante fortigias. Tre simplai sloganoi successe efficas. La democratio travivas defion iliai intensoi accelas malpazon, iliai promessoi valoras nenion, sed ili capablas attingi la homoin. Per mal gentilezzo, troigoi, mensogoi, lau ili necessas potenza gvidanto. La san asecuro repagas la costoin de dento curazzo en tuta Europa. La sumo pagota ne covros la costoin. Por dent en plantaggio ne estas repago. cae por la aliai curazoi de dentoi, repagoi funccias lau propra tabelo. Por nova dentaro, la san assecuro repagas nur parton de tiui elspesoi.